дахиад Сембекскано. Сембекскано. Ам өнөөдөр сен юм сонсож байна. Бид наа бид одоо саяхан цаа уншсан уншлаг маш олон юм байгаа. Есүсийн Есүс амтрч байгаа үедээ Есүс яг хэмбэ хүмүүс мдэггүй байсан. Ягаад гэвэл тэр үед олон жил Есүс Месиа гэдэг аврагч гэдэг хүлээж байсан. Гэхдээ энэ Месиа ямар Месиа болох вэ? Яаж ирэх вэ? Хүмүүс яг мэддэг байсан. Тэгээд хүмүүсийн бодлоор яг Том хаан ирнэ. Энэ хаан дан байвал яг энэ хүн а сэн дан хийж болно, хийж болно. Тэгээд энэ хүмүүс хийнч дайсан тэд нарыг авахгүй. Тэгээд том Чингис хаан юм шиг бодож исэн. Бид нар Чингис хаан яар бол сайн олгож чадна. Гэхдээ Есүс өөр маягаар ирсэн. Энэ хүмүүс юу ч ойлгохгүй байсан. Тэгээд Есүс олон юм хийгээд олон э, сур сургаалт хазааж өгсөн. Энэ бүх чигсэн хүмүүс сайн ойлгохгүй байсан. Тэгэхээр яг түүнийг дагах Хосе хүн яг бэс яг ёстой вэ? Энэ хүмүүс яг мэдэхгүйсэн. Заримдаа энэ хүмүүс түүнийг дагаж байсан. Заримдаа хай бид нар ийм бидний бодлоор энэ месиа биш. Тийм учраас заримдаа дагаад заримдаа дагахгүйсэн. Тэгээд Есүс энэ хүмүүс хараад яг яаж барих вэ? Би хим бэ? Есүс хим бэ? яаж тайлбарлах юм? Тийм учраас өнөөдөр нэг сайн өргөл шиг Есүс хийсэн. Хоёр хүн хүний тухай ярьсан. Нэг хүн баян байсан. Нөгөө хүн ядуу байсан. Баян хүн гэдгийг бид нар сайн мэдэн. Ядуу хүн гэдгийг сайн мэдэн. Одоо манай Монгол яг энэ сайн хэлж болно. А энэ хүн харвал энэ хүмүүс сайн хувтастай том том машин байрдаг а сайн сайн байшин машин амтэрдэг тэгээд зайсан байсан тий тэнд амтэрдэг тийм ээ гэтээ ядуу хүмүүс яг хав бид нар сайн мэдэн энэ хүмүүс хоол байхгүй заримдаа хувтас байхгүй нөөс байхгүй хүйтэн байвал яг өөр бай эдгээр нарын амьдраар маш хэцүү байдаг Гэхдээ баянчууд энэ хүйтэн байна уу сайн мэддэггүй. Нэг хүн надад хэлжсэн. Нэг баян хүн Монгол баян хүн оо би нэрээ би энэ зөндөх хувтаас сайн их өмсдөггүй. <laughs> Тэгээд би Монгол яг хүйтэн байна би их мэдэрдэггүй. Яг гэвэл гэрээсээ шууд гэрээ түүний машин яг машин дотор байдаг. Тэгэхээр гэрээсээ гараад машин Э, э, тэгээд хараад э, пал хийгээд тэгээд офис түүний офис руу яваад яг үдин дээр машин буугаад офис очдог тийм ээ тэгээд тэр хүн хүйтэн мөө харун мөө гэж мэдэж болох уу агаар хүйтэн мөө гэж мэдэж болох уу мэдхгүй сайн мэдхгүй тийм ээ гэхдээ ядуу хүн яг уу гэр хүйтэн тэгээд энэ яг энэ хоёр байдал байна Нэг нь баян, нэг нь ядуу. Энэ хоёр шаар өөр байдал байна. Тийм учраас Иесус энэ өргөл хүмүүс замаар байна. Яг түүний дагмар байсан хүн түнд итгэдэг хүмүүс хүн бас түнд итгэдэг хүмүүс хоёр байдалтай. Нэг нь байдал түнд итгэдэг түнг түнийг сайн мэдэн энэ энэ хүн нэг газар амтэрч байгаа. Нөгөө хүн өөр газар амтэрч байгаа. Тийм учраас энэ энэ үргээр ярьсан. Тэгээд энэ баян хүн байжээ. Нэр өнгийн нарийн нэгсэн малингад ховтаа сумсдаг. Өдөр бүр найрлан тэнгэрэг байв. Яг түүний амьдрал бүх юм байсан. Ямар ч юм байгаагүй. Нөгөө хүн Лазар яар шархад ano яар шархад бэрэгцэн Лазар гэж нэгний ядуу ир байсан. Хаал харгикин сахин сахил хөвтэйж мөнөх баягийн ширээнээс унсан өвдөл цогцолыг нь иргэсэн хэмээн хүсдэг байжээ. Энэ хүн хоол байгаагүй. Гэхдээ энэ хүн хоол баян хүн идж байгаа хүн хоол энэ ядуу хүн хүсэж байсан энэ хоол бас энэ баян хүн түүнийг өгөөг байсан. Гэхдээ зүгээр хүсэж байсан. Тэгээд түүнийг ам хажуугаар нь нохоод ирж түүнийг шахахыг долоодог байв. Амар мохой те. Энэ бас нөгөө жижигхэн хоол унаж ясан тэр нохоо идэж ясан. Бас түүний шахар дорож ясан. Амар мохой. Тэгэхэд энэ энэ юу гэсэн үг вэ? Энэ баян хүн нуутаар байгаа. Энэ хүн ууртаар байна. Том тэд нарын дунд том зай байгаа. Энэ хүмүүс хитээж хамт ирж чадахгүй. Есүс гэж тайлбарсан. Энэ нэгэн ялгаа Есүс гэж хэлжсэн. Хоёрдугаарт нь энэ хоёр хүмүүс ухсан. Нэг нь Тэнгэр ирж нар түүнийг авч Авраамийн өвөр дээр тавьжээ. Өхөд түүний эрж нар түүнийг аваад тэнд тавьсан. Авраамийг Авраамийн өвөр өвөр дээр тавьсан. Баян хүнд усад түүнийг оршуулав. Энэ юу гэсэн гээ? Бас хоёр хоёр том ялгаа тийм ээ. Нэг нь дэш дээшээ явсан нөгөө доош явсан. Тэгээд том заяа байгаа. Тийм ээ? Тэгээд энэ Есүс яг хоёр дугаар шалтгаан өгмөр байсан. Тэр хоёр дугаар тун. Гүрдгэлт нь би энэ галд ам тэмцэн бэ гэж хашихрахад Абрахам хүмүн чи амьдралынхаа туршид сансайхан зүйлээ хүлээн авахад тэр чинь Лазар Мога Арсеник хоёр яргаа бидээр саяхан ярилцсан. Харин одоо энд тайтгач чи тэнд зовж байна. Одоо Лазаргийн амьдрал сэн чиний амьдрал зовж байна. Дахиад том ялгаа байгаа. Тэгээд энэ бүхнээс гадна хаяад өөр шалтгаан Эднес нанчин очих Наанаас чинь энд ирэхийг хуусагдг нь хинч ирж очиж чадах тийм гүн ангал байгаа. Чи бидний дунд тогтжээ. Том дахиад том цай тогтжээ. Энэ юу гэсэн үг вэ? Иесус юу ярмаар байсан бэ? Христ ид гэдэг хүн Христ ид гэдгүү хүн хоёрын хийцээж адилхан биш. Нэг нь өөр нөгөө өөр гацар байгаа. Том цай байгаа. Тийм учраас Есүс та нарт намайг дахмар бен хус хус хус хус хусик байвал яг миний ярьж байгаа юм сэн сонсох хэрэгтэй. Тэгээд та нарт Босад хүмүүс намайг э, миний уг сонсохгүй хүсэхгүй хүмүүс тэд нар өөр байгаа. Та нарт энэ энэ амд энэ дэрхийн амьдэрдэг нөгөө хүмүүс өөр газар амьдэрдэг. Тэгээд энэ хүн аа нэр энэ хүн энэ баян хүн мэдсэн. Нэр би амьдралынхаа манай дүү Ийм бас айн амьдрал амьдрал амьдэрдэг. Тэгээд тэд нар энэ газар энэ амьдрал өөрчлөх хэрэгтэй гэж болсон. Тэгээд Лазар энэ амин Абрахамаас асуусан Лазар дахиад дэр хирүү явж болох уу? Энэ хүмүүс ярих юм. Энэ хүмүүстэй ярьж болох уу? Абрахам үгүй болохгүй. Яагаад гэвэл тэнд Мосе ийш үзүүлэгч байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ? Мосе хойл Бурханы хоёр гэсэн утгатай. Ийш үзүүлэгч Бурханы үг а ярьж ярьжсэн гэсэн утгатай. Тийм учраас энэ бүх юм хаана байдаг вэ? Библиэлд байдаг. Гэхдээ хэрвээ өнөөдөр бид нар Хэрвээ Есүс дагмаар байсан бол яг Библи бэга үг нод бурханы үг сайн уншах хэрэгтэй, сонсох хэрэгтэй. Яг энэ бидний амьдрал бурханы үг ярьсан засны дагуу энэ амьдрал амьдрах хэрэгтэй. Тэр үед бидний энгийн амьдрал бурханы амьдрал нийлж болно том зай байхгүй. Миний харж байгаагаар манай Монгол яг энэ энэ энэ байдал маш тодорхой байдаг. Яагаад гэвэл одоо манай Монголд хараад ихэнх нь хүмүүс Христ идэг гэдэггүй. Зөвхөн хүмүүс Христ идэг гэдэг. Тэгээд бид нар яга танарт Христ идэг гэдэггүй. Энэ шаардмын идэг хэрэггүй. Танад ягаад сум явдаггүй энэ хэрэггүй. Яг тэд тэд нар бидний амьдрал яг ойлгох чадаад байхгүй. Монгол зөвхөн Монгол биш бас өөр газар бас байдаг. Би сайхан амралла буцааж ирсэн. Манай нутгаа нутагт байхдаа нэг хүн надаас асуусан. Манай соёл Монгол соёл зарим юм бараг адилхан. Манай яг манай манай соёл хүн хөхөд гарахгүй бол энэ хүн муу хүн гэж гэж боддог. Тэгээд би <laughs> ягаад хөхөд хөхөд гарахгүй ягаад лам ламин ажил рамин ажил сонгосон бэ. Тэгээд ягаад ихнэр байхгүй дандаа энэ бас Монгол ярангуя такси такси жолоочнаар дандаа бид нар асуудаг. Одоо аа чи цаа заримдаа юу хийдэг Монгол би хэрэгсний шашин лам тийм үү? Та нар өө та нар гэрэлдэггүй. Шууд асуудаг. Тэгэхээр яаж амьдэрдэг вэ? Энэ энэ болох чадахгүй. Энэ хийцүү. Энэ тэгээ тэр хүмүүс яг бидний амьдрал ойлгох чадахгүй тийм ээ? Та нарт бас заримдаа заны данай эгч дүүнаар христийн амьдрал хэрвээ яг энэ христийн амьдрал амьдмар байна тэр хүмүүс сайн ойлгодгүй. Тийм учраас бид нар заримдаа ичээдэг. Тийм ээ? Гэртээ байн гэхдээ одоо хоол идмээрэн гэхдээ бид нар христийн урамжлал бид нар зарбилдаг гэхдээ а за одоо эцэг хариун сүсний заримдаа эцэг хариун сүсний амьдрал амин цаавэн дэд хоол иддэг тийм ээ заримдаа бидний амьдрал бидний христийн амьдрал а яг яаж амьдрах вэ заримдаа ичээдэг энэ тэнд хөө яваад заримдаа загламын тим дэг заримдаа зарим хүмүүс зүүдэг заримдаа зүүдгүй ягаад гэвэл заримдаа ичээдэг ягаад гэвэл аа за за танараа хүмүүс яаж харах вэ гэхдээ бид нар энэ бусад хүмүүс бид нар энэ яг ялгаа байгаа энэ яг том зай байгаа тэгээд тэр хүмүүс бид нарыг сайн ойлгоод яг энэ бүх хийж болно тийм учраас өнөөдөр христийн хүн яаж амьдрах вэ? Гэгин Пол өнөөдөр Тимоти ярьж байхдаа энэ бүх юм тайлбарсан. Яг христийн хүн яаж амьд яаж амьдэрч болох хэрэгтэй. Харин Бурханы хүн христийн хүн болсон Бурханы хүн учраас чи энэ бүхнээс зүгт зөвхт байдал эдгэл сүнсэг сүсэг эдгэл хайр Тэвчээр ба дүргүн занг мушиг. Бид нар христийн хүмүүс хусмэр байна. Хэрвээ бид нар хус хусч яана энэ бүх юм а зах хэрэгтэй. Зөвхт байдал. Зөвхт байдал юу гэсэн үг вэ? Бид нар сайн бидэн яаж сайн амьдрал, ариун амьдрал юм шиг. Яг Иесус холбоотой, яг Бурхан үг хийсний дагуу энэ амьдрал амьдрах хэрэгтэй энэ зүвт байдал хүмүүс сайн яар хүмүүстэй бидний хүмүүстэй харилцаа сайн байх хэрэгтэй. Бид нар яа хүмүүст яаж хандах вэ? Сайн хандах хэрэгтэй зөвхт байдал. Идгээл сүсэг. Яг бидний Иесус Христ Иесус Христ идгэдэг яг энэ хүмүүст бас мэдэх хэрэгтэй. Би яг би энэ энэ энэ юм хийх байдаг. Хайр. Хүмүүст өөр хүмүүст хайр хэрэгтэй. Тэгээд төвчээр дөрвөн занг мушиг. Яг бидний амьдрал Христийн хийсэн амьдрсан шиг яг энэ амьдрах хэрэгтэй. Тийм учраас нэг нь залуухан Библиэлд Матай 19 16 нэг хүн нэг залуухан Есүсээс асуу энэ асуудлыг асуусан багшаа мухамиг орхин тулд би ямар сэн юм хийх ёстой вэ? Есүс юу хийсэн бэ? Хэрвээ чи аимтай болохын хүсэж байгаа бол бошуулыг цах гэд тэгээд ирж намайг таг. Христийн бурхан бошуулыг цах хийх хэрэгтэй. Цах хийх ёстой. Ийм үед бид нар яг христийн хүмүүс гэж хэлж болно. Христийн хүн өгөр дэх өдөр бид нар энэ химаас хийж хийж байхдаа зөвхөн бид нар зөвхөн байсан. Тэгээд нэг уншлаг байсан. Тэд нарт та барьсан. Христийн хүн сүм явдаг хүн биш. Харин христийн амьдрал амьдрал христ шиг амьдрал амьдралдаг хүн. Тэр христийн хүн. Зүгээр сүм явдаг Зүгээр л Библийг уншдаг тэр хүн тэр тэр тэр биш. Гэхдээ бидний амьдраа яг Христийн амьдрал шиг байх хэрэгтэй.